Pradžios knyga 27 skyrius. Izaokas paseno ir jo akis taip aptemo, kad jis nebegalėjo matyti. Jis pasišaukė savo vyresnįjį sūnų Ezavą ir tarė jam, mano sūnau, tas atsiliepė, aš čia. Jis tarė, aš jau pasenau Nežinau savo mirties dienos. Imk savo medžioklis įrankius, strelinę ir lanką ir išėjęs į lauką sumedžiok ką nors. Paruošk man valgį, kokį mėgstu, atneški man, kad valgyčiau ir mano siela tave palaimintų prieš man numirštant. Rebeka girdėjo Izaoką kalbant savo sūnui Ezavui kai Ezavas išėjo į lauką medžioti, Rebeka tarė savo sūnų Jokūbui. Aš girdėjau tėvą kalbant tavo broliui Ezavui. Sumedžiojęs ką, paruošk man skanų valgį, kad pavalgęs galėčiau tave palaiminti viešpatės akivaizdoje prieš savo mirtį. Taigi dabar, sunau, klausyk mano patarimo, ką tau sakysiu. Eik ir išrink iš kaimenės du geriausius ožiukus ir atnešk, kad paruoščiau iš jų tėvo mėgstamo valgį. Tu jį įneši tėvui, kad jis valgytų ir tave palaimintų prieš savo mirtį. Bet Jokūbas atsakė savo motinai Rebekai, mano brolio Ezavo kūnas apaugęs plaukais, o aš žmogus neplaukuotas. Ei mano tėvas, mane palytėjęs, tada pasirodysiu kaip apgavikas. Taip užsitrauksiu prakeikimą, nepalaiminimą. Tačiau motina jam atsakė, sunau, tas prakeikimas te krint ant manęs. Tik klausyk manęs ir nuėjęs atnešk, ką sakiau. Taigi, jis nuėjęs atnešė motinai ožiukus o ji pagamino skanų valgį, kurį mėgo tėvas. Tada Rebeka paėmusi savo vyriausiojo sūnaus Ezavo geriausius drabužius, kurie buvo namie, apvilko jais jaunesnįjį sūnų Jokūbą, o ožiukų kailiais apviniojo jo neplaukuotas rankas ir kaklą. Tada ji padavė paruoštą valgį ir duonos savo sūnų Jokūbui. Jokūbas, išėjęs pas savo tėvą, tarė, mano tėve, o tas atsiliepia, aš čia, kas tu esi, mano sūnau? Jokūbas atsakė, aš esu Ezavas, tavo pirmagimis. Padariau, kaip man liepiai. Kelkis, sėsk ir valgyk, ką sumedžiojau, kad tavo siela palaimintų mane. Izaokas paklausė, kaipgi mano sunau, taip greitai suradai. Tas atsakė, viešpats, tavo dievas, sutikė man laimės. Izaokas tarė Jokūbui, prieik, kad galėčiau paliesti tave, mano sunau, ir įsitikinčiau, ar tu tikrai esi mano sunus Ezavas. Jokūbas priejo prie savo tėvo. Tas jį palietęs tarė. Balsas Jokūbo, bet rankos Ezavo. Jis net pažino jo, nes rankos buvo plaukuotos kaip jo brolio Ezavo. Taip Izokas palaimino Jokūbą. Tėvas paklausė, ar tu tikrai esi mano sunus Ezavas? Tas atsiliepia, Taip, esu. Izaokas tarė, atnešk, ką sumedžiojai, kad mano siela galėtų tave palaiminti. Jokūbas atnešė jam ir šis valgė, ir jis atnešė jam vyno, ir šis gėrė. Tada jo tėvas Izaokas jam tarė, prieik ir pabučiuok mane, sunau. Šis priejas pabučiavo jį, o tėvas, užuodęs Ezavo drabužių kvapą, laimindamas jį tarė. Mano sunaus kvapas, kaip kvapas laukų, kuriuos palaimino viešpats. Tau Dievas te duoda dangaus rasos, derlingos žemės ir apščiai javų bei vyno. Te tarnauja tau tautos ir te nusilenkia prieš tave giminės. Viešpatauk savo broliams ir tesilenkia prieš tave tavo motinos sūnus. Kas tave keiktų, te būna prakeiktas, o kas tave laimintų, te būna palaimintas. Izaokui, baigus laiminti Jokūbą ir jam tik išėjus iš savo tėvo Izaoko, jo brolis Ezavas grįžo iš medžioklės. Jis irgi paruošė skanų valgį ir atnešęs tėvui tarė. Kelkis tėve ir valgyk savo sunaus medžioklės laimikio, kad tavo siela mane palaimintų. Bet Izokas klausė, kas tu esi? Šis atsakė, aš esu tavo sunus, tavo pirmagimis Ezavas. Tada Izokas išsigando ir drebėdamas tarė, kasgi buvo tas, kuris anksčiau sumedžiojo ir man atnešė valgį. Aš, prieš tau pareinant, valgiau ir jį palaiminau. Jis ir bus palaimintas. Ezavas išgirdė savo tėvo žodžius, pradėjo labai garsiai ir graudžiai verkti, sakydamas tėvui, mano tėve, palaimink ir mane. Bet tėvas atsakė, tavo brolis, klasta, gavo tavo palaiminimą. Ezavas tarė, teisingai jį pavadino Jokubu, juk jis jau du kartus apgavo mane, paėmė mano pirmagimio teisę ir štai dabar tavo palaiminimą. Nejaugi tu man nepalikai palaiminimo, Izaokas atsakė Ezavai, aš jį padariau tavo valdovu ir visus jo brolius atidaviau jam tarnais. Javais ir vinu jie aprūpinau. Kągi galiu padaryti dėl tavęs, mano sunau? Ezavas tarė tėvui, tėve, ar tik vieną turi palaiminimą? Palaimink ir mane. Ir Ezavas balsu verkė. Jo tėvas Izokas atsakė, tu neturėsi derlingo žemės savo gyvenvietėje ir dangaus rasos. Savo kardu tu maitinsies ir savo broliui tarnausi. Bet ateis laikas, kada pasipriešinsi ir nusimesi jo jungą. Ezavas nekentė Jokūbo dėl tėvo palaiminimo ir Ezavas sakė savo širdyje – Artėja gedulo dienos dėl tėvo. Tada užmušiu savo brolį Jokūbą. Rebekai buvo perduoti jos vyresnio sūnaus žodžiai. Ji tada pasišaukė savo jaunesnį sūnų, Jokūbą, ir tarė, tavo brolis, Ezavas, rengiasi atkeršyti tau ir nori užmušti tave. Taigi dabar, mano sūnau, klausyk manęs, bėk pas mano brolį, Labaną, į Haraną ir gyvenk pas jį, kol paliaus tavo brolio rūstybė, kol tavo brolio pyktis atsileis ir jis pamirš, ką jam padarėjai. Po to aš nusiųsiu ką nors, kad tave pargabentų. Kodėl turėčiau jūsų abiejų netekti vieną dieną? Rebeka tarė Izaokui. Man įgriso mano gyvenimas dėl hetitų dukterų. Jei dar ir Jokūbas ves hetitę, tai ką man be gyventi?